Shu mamlakatda bir hokim borki, ya'ni inson jasadining mamlakatida bir hokim borki, Bu hokimga hamma a'zolar tong vaqtida yolboradi. Va uning o'nglangan durust holatda bo'lishligini talab qilishadi. Chunki bu inson jasadining mamlakati a'zolarining salohiyatda bo'lishligi shu inson jasadining mamlakatidagi hokimga bog'liq bo'lganligi uchun ko'p yolborishadi. Abu Sa'id hudriy khudri radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharif mana bu so'zimizga dalil bo'ladiki, Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan Abu Sa'id hudriy khudri anhu rivoyat qiladilarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki adam فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا Imom Tirmiziy o'zlarining hadis to'plamlarida keltirganlar. Odam farzandi, ya'ni inson tong ottirishligi bilan a'zolarning hammasi tilga yolborisha boshlaydi. Aytishadiki, bizni haqqimizda Allohdan qo'rqqin deyshadi. Ya'ni ey hokim, biz seni a'zoyingmiz. bizi haqqimizda sen Allohdan qo'rqgin deshadi. Biz sen bilan birgamiz. Sen nima bo'lsang, biz ham shunday bo'lamiz. Agar to'g'rilansang, to'g'rimiz. Agar egri bo'lsang, biz ham kun bo'yi egri bo'lamiz. Mana bu hadis sharif hammamizga ham bir jasadimizning o'nglanishligi haqida o'ylab qo'ymoqligimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu jasad mamlakatidagi hokim bo'lmish tilni shunchalik muhim ekanligiga yo'llanma berdilarki, inson hayotda bajaradigan amallarning hammasini tutqichi shu deb baho berdilar muozi roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis sharif mana bu narsaga dalolat qiladiki muoz roziyallohu anhu aytadilarki qultu ya rasululloh أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytsin deydilar muaz ibn jabr roziyallohu anhu meni jannatga olib kiradigan va o'tdan jahannam o'tidan uzoqlashtiradigan amal bilan meni xabardor qiling dedim shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam juda katta narsani so'radingiz dedilar ya'ni haqiqatda ham inson hayotining hammasini hassos mo'min o'zini jannatga olib kiradigan amal va jahannam o'tidan uzoqlashtiradigan amal haqida bosh hayotning o'zi asli ma'nosi shu demak katta narsani so'rading deb rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizlarni ham ogohlantiryaptilar ammo olloh oson qilgan odamga Bu katta og'ir narsa emas. Alloh subhanahu va taolo oson qilgan odamga bu oson dedilar. Jannatga olib kiradigan va jahannam o'tidan uzoqlashtiradigan amal birinchisi ta'budulloha la tushriku bihi shay'an va tuqimus solata va tu'tiz zakata va tasumu ramadana va tahujjul bayta islom asoslariga ishora qildilar. Allohga hech bir narsani sharik qilmagan holatda Allohga ibodat qilasiz dedilar. Ya'ni tavhidni ibodat ya'ni shirkdan pok bo'lgan ibodat tavhid ma'nosidir. Namozni barpo qilasiz. Biz doim ogohlantiramiz, namozni o'qiysizgina demadilar, namozni barpo qilasiz dedilar. Zakotni o'taysiz dedilar. Ramazonda roza tutasiz dedilar. va Baytullohni haj qilasiz dedi. Mana bu jannatga olib kiradigan amal va jahannam o'tidan uzoqlashtiradigan amal dedilar. Inson islom deganda juda bir sodda tushunmoqligimiz kerak. Lekin bu har bir amalni o'zini hayotida bo'lyaptimi yo'qmi shu narsani bir diqqat bermoqligi kerak. Keyin aytdilarki, ala adulluka ala abwabil khayr. demak shu amallar bizni jannatga olib kiradigan va jahannam o'tidan uzoqlashtiradigan bo'lar ekan shu yaxshilik darvozalariga yo'llab qo'yaymi dedilar shu amallarni bajarishlikka kirishlik uchun darvozadan kirmoqligimiz kerak Shuning darvozalariga yo'llab qo'yaymi dedilar darvozalari yaxshilik darvozalarini aytib berdilar bu so'zlar bilan bilamizki nafl ro'za ekan degani. ro'za qalqon dedilar Avvalda Ramazonda roza tutishlik farz ekanligini aytdilar. U jannatga olib kiradigan va jahannam o'tidan uzoqlashtiradigan amallardan. As-sawmu junnah bu dalolat qiladiki, roza qalqon degan naql rozalarga ishora. Va sadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nara. Sadaqa xatoni yo'qotadi, xuddi suv o'tni o'chirib yo'qotgan deydilar demak suv albatta o'tni yagona bir suv yo'qotadi shuning uchun sadaqotdan murod ham bu yerda nafl sadaqotlar farz zakotni avvalgi hadisda bayon qildilar demak nafl sadaqotlar xatoni yo'qolishligiga sabab bo'ladi yo'q sabab bo'lishida ham suv o'tni yo'qolishligiga sabab bo'lgandaqa sabab bo'ladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam avvalgi hadislarda namozni barpo qilishlik ekanligini aytdilar va keyin kishining kechqurundagi namozi dedilar nafl namozlarni umumiy aytmadilar nafl namozlarning savobga bu savoblik amal ekanligida shak shubha yo'q lekin kechqurundagi kishining namozi yaxshilik darvozasi dedilar demak bir odam yaxshilik qilmoqchi bo'lgan odam birinchi nafl ro'za va nafl sadaqot va kechqurundagi namoz ko'proq mana tahajjud namozi mana bu yaxshilik darvozasi deb bilmoqligimiz kerak vallohu alam mana suratul muzzammil nozil bo'lgan uchinchi o'rinda tartibi nuzulda oyatlarning nozil bo'lishligida suralarning nozil bo'lishida uchinchi martabada nozil bo'lgan suratul muzzammilda alloh subhanahu va taolo rasululloh sollallohu alayhi vasallamning kechaning yarmida yo yarmidan ozroq yo yarmidan ko'proq qismida bedor bo'lishlikka buyurdilar demak yaxshilik darvozasi kishining kechqurundagi o'qigan namozi تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون shu oyatni avvalidan to yamalun oyatigacha o'qidilar. Ya'ni bu oyatning mazmuni Alloh subhanahu va taolo yonlari o'rindiqlaridan kechqurunlarda Allohning azobidan qo'rqib, rahmatini umid qilib turadigan kishilarni maqtayapti. Ya'ni kechqurun o'rnidan turadigan odamlar ko'p. Ba'zi odamlar kasb uchun, ba'zi odamlar boshqa maqsadlarda turadi. lekin bular Allohning rahmatini umid qilib va azobidan qo'rqib turadi va shu bilan birga Alloh subhanahu va taolo rizq qilib bergan narsani infoq qilishlik ham shart qilinyapti. Chunki mana sadaqat yaxshilik darvozalari bilan birga bo'lishligi, kechqurunda bedor bo'lishlik bilan bir kishida nafl sadaqotlar, ya'ni topilgan bo'lsa, u odam yaxshilik darvozasining oldiga kelib shu yerdan kiribdi deganki. Keyin aytdilarki, "Ala ukhbiruka bi ra'sil amri va amudihi va zirvati salamihi." Qultu bala ya Rasululloh. Qala ra'sul amri al-islam va umuduhu as-salah va zirvati salamihi al-jihad. Aytlarki, shu ishning asosini bilan xabardor qilaymi dedilar. Ya'ni har bir narsaning ra'si bo'ladi. Insonning ham boshi bo'ladi. boshi yo'q insonni tasavvur qilib bo'lmaydi boshi yo'q hayvonni ham tasavvur qilib bo'lmaydi demak shu ishning boshini aytib beraymi dedilar va uning amudi desak ham bo'ladi ustunini aytib beraymi dedilar ustun ham asosiy narsa hisoblanadi bosh qism ham asosiy narsa hisoblanadi bu ishni ya'ni o'rkash deb ko'rsak o'rkachining eng yuqorisini aytib beraymi eng oliysini dedilar bu ishning eng oliysini aytib beraymi dedilar ha deganlarda demak uch narsani ishora qildilar ishning boshi va u ishning ustuni va ishning o'rkachini ish tuya bo'lsa uning o'rkachini oliy baland qismini aytib beraymi dedilar ha dedim shunda ishning boshi islom dedilar islom bo'lmagan narsa agarchi odamlar har qancha yaxshilik deb kelishib olgan narsalarni qilishsayu islom topilmasa boshi yo'q bir odamga o'xshagan bo'lib turaveradi shuning uchun islomda bo'lmagan odamni yer yuzini yaxshilik deb atalgan yaxshilik demaymiz biz hech qachon yaxshilik deb atalgan narsalarni qilganligini e'tibori yo'q boshi ishning boshidan bexabar bo'lgan odamlar hatto odamlar odammas boshi yo'q bo'lgan inson inson boshi yo'q bir haykalda ham ular kuladi odamlar islomni qilmasdan yaxshilik qilishlikka harakat qilayotgan odamning holi ham bir achinarli kulgili holatdadir ustini namoz dedilar demak shariat bir shariat ishining asosiy tutqich ustuni namozdir va uning shariat o'rkachining oliy qismi jihoddir alloh subhanahu va taoloning yo'lida o'zining hamma imkoniyatini moli va joni bilan jihod qilishlik bu o'rkachining oliy cho'qqisidir buning milok shuning kuchini aytib beraymi dedilar shu ishning hammasini vujudga keltiruvchi narsa bor dedilar bala ya rasululloh aytib bering dedim rasululloh sollallohu alayhi vasallam muborak tillarini ushladilarda keyin aytdilarki kuffa alayka hada mana bu narsani tiygin dedilar tillarini ushlab turib mana bu narsani tiygin dedilar ya rasululloh va inna lamuakhaduna bima natakallamu bihi gapirgan so'zlarimiz bilan ham jazolanamizmi hisob qilinamizmi deb so'radi فقال ثقلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم ثقلتك أمك ya'ni arab tilida nodon kishiga xitob qilinadigan kalima oning yo'qotib qo'ysin dedilar odamlarni jahannam o'tiga yuzi bilan uloqtiradigan tillarining hosilalaridan boshqa narsa bo'lmaydi dedilar odamlarning jahannam o'tiga uloqtiradigan narsa tillarining hosilasi bo'ladi dedilar mana bu hadis sharifda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hamma yaxshilikning tutqisini vujudga kelishligining asosini aytib berdilar. Shuning uchun ham bizdagi eng katta musibat tilni saqlashlikni bu ne'matidan mahrumligimiz birodarlar. Va buning ne'matligini ham bilmaymiz. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda Estaizu billah ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم alloh subhanahu va taolo g'iybatni eng yomon narsaga o'xshatdi bir biringlarni ba'zilar ba'zilarni g'iybat qilmasin dedi sizlarning bittalaringlar birodarini o'lgan holatida go'shtini yeyishlikni yaxshi ko'radimi ya'ni g'iybat qilishlikni birovning obro'sini to'kishlikka harakat qilishlikni o'lgan holatdagi birodarining insonning go'shtini yeyishlikka barobar qildi buni albatta inson yoqtirmaydi Demak, yoqtirmagandan keyin Allohdan qo'rqsin, g'iybat qilishlikdan o'tgan g'iybatlariga tavba qilsin, chunki Alloh tavbani qabul qiluvchi va rahmdil zotdir. Ulamolardan bittalari tamsil qilib aytadilarki, sen sharobni ichmaganman deb da'vo qilasan. Mast qiluvchi ichimlikni ichmaganman mast qiluvchi ichimlikni ichgan majlisda o'tirmaganman mast qiluvchi ichimlikni tayyorlagan joyga kirmaganman mast qiluvchi ichimlikni tayyorlagan odamlarga yordam bermaganman hatto bu mast qiluvchi ichimlikning mast qilishlik holatini mutlaqo bilmayman deb davo qilasan lekin mo'min odamni g'ibat qilayotgan vaqtda uni go'shtini yeb qonini ichishlik bundan yomonroq emasmi deb shunday tamsil qiladilar lekin shunchalik qattiq bo'lishligiga qaramasdan mo'minlar jamoasida mana shu g'ibat, ya'ni tilni saqlashlik bu ne'mati yo'qdir birodarlar ammo zamoni saodatda bu narsa nihoyatda rasululloh sollallohu alayhi vasallam rahbarliklarida hamma sahobalarning o'rtalarida islomning boshqa rukunlari mujassam bo'lganga o'xshagan tilning saqlashlik xususan g'iybatdan o'zini tiyishlik nihoyat darajada bu ne'mat shoyi bo'lgandir ya'ni tillarni saqlashgandir rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'p yo'llanma berardilar abu hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis sharifda من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت kim allohga va qiyomat kuniga iymon keltirgan bo'lsa yaxshi so'zni gapirsin yoyinki yaxshi so'z topolmasa xomush bo'lsin bu hadis sharif bir chuqur bir dalolat qiladi demak yaxshi so'zni gapirmayotgan odamning misoli go'yoki u odam qiyomat kuniga iymon keltirmagan odamni sifatidir nima uchun u qiyomatda inson tili bilan hisob qilinishligini bilgandan keyin qiyomatga kim allohgayu qiyomat kuniga iymon keltirgan bo'lsa yaxshi so'zni so'zlasin bo'lmasam xomush bo'lsin dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan sahl ibn sad roziyallohu anhu rivoyat qiladilarki من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه lahul janna. Kim ikki jag'ining o'rtasidagi narsani saqlashlikka kafil bo'lsa va hamda oyog'i o'rtasidagi narsani haromdan saqlashlikka kafil bo'lsa, men unga jannatga kafilman dedi. Demak, insonning jinsiy a'zosi bilan haromdan, haromda yurib qo'yishligining gunohi qanchalik qattiq bo'lsa, insonning tili bilan ham harom ya'ni shariat man qilgan g'iybat chaqinchilik tuhmatda yurishlikning gunohini balki undan ham yuqoriga qo'yib avval zikr qildilar chunki inson jinsiy a'zosi bilan haromdan saqlanishligi mumkin ammo tili bilan birodarlar bundan saqlanadigan kishilar qalbi ochiq bo'lgan odamlar saqlanadi balki buni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam takror aytamiz o'zlarining hadisi muboraklarida muqaddam qilyapsizlar abu hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis sharifda innal abda la yatakallamu bil kalima ma yatabayyanu fiha yazillu biha ila an بها ab'ada mimma bayna al بين wal والمغرب بندا bir so'zni aytadi bil kalima toyi vahdat bil kalimatil vahida bitta so'zni aytib qo'yadi uni o'ylamasdan gapiradi ammo shu so'z yoinki banda shu so'z bilan jahannam o'tiga toyilib yiqiladiki u jahannamning ichki tarafiga mashriq bilan mag'ribcha bo'lgan masofaga kirib ketadi mana bu bir so'z faqat bitta so'z bilan shunday bo'lib qolishi mumkin deyaptilar misol qilib olganimizda bir so'z bilan inson nahotki shunchalik bo'lib qolsa deb bir so'z bilan insonning o'limiga sabab bo'lib qolishi mumkin bir so'z bilan bir mo'min odam qilayotgan bir yaxshi ishini yo'qotib tashlashligi mumkin bir so'z bilan mo'minlarning o'rtasini tamomiy fitnaga giribtor qilib tashlashligi mumkin mana bunday so'zlar birodarlar islomning zarariga musulmon jamoaning zarariga bo'lgan so'zlar uning tamomiy hayotdagi qilgan amalini habata qilib jahannamning ichiga olib kirib ketadi buni aksi abu hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan innal العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم avvalgi hadislar hammasi muttafaqun alayh bu hadis sharif imom buxoriy jomi sahihlarda keltirganlar banda ollohning rizosiga taalluqli bir so'zni aytadida unga e'tibor bermaydi o'zi unchalik e'tibor berib gapirgan so'z emas u lekin Allohning rizosiga taalluqli bo'lgan so'z bo'ladi. Mana bu narsa bilan Alloh subhanahu va taolo uni baland darajatlarga ko'taradi. Buning yana bunda avvalgi hadisimizga keyingi so'z dalolat qiladi. Allohning yozabiga taalluqli ba'zi so'zni gapiradiki, buni ham e'tiborga olmaydi. Ammo bu so'z uni jahannamga uloqtiradi. Shuning uchun hayotdagi juda katta bir saodatlarga ba'zi kishilarning og'izlaridan chiqqan bir kalima so'z sabab bo'lib qolgan hayotdagi katta fitnalarning vujudga kelib qolishligiga ba'zi kishilarning og'zidan chiqqan bir so'z mana uzunu yaqin tarixda doim doim insonlar o'rtasidan shunday bir so'z sabab bo'ladi ho yaxshilikka ho yomonlikka sufyon roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis sharifda ba'zilar sufyon ibn abdullahni abu amr deyishadilar men aytdimki deydilar yo rasululloh hadisni bi amrin a'tasimu bihi men bir mahkam ushlaydigan bir so'zni ayting shuni mahkam ushlab yuring ba'zi rivoyatlarda meni esimdan chiqib qoladi shuning uchun qisqa bo'lsin mahkam ushlab yuradigan so'zni ayting deganlarda qul robbiyallohu summastaqim rabbim olloh dengda keyin shu so'zda istiqomatda qoling dedilar demak bitta so'zni aytdilar robbiy alloh deng olloh rabbim dengda va shu so'zda istiqomatda qoling dedilar ya rasululloh ma ma takhafu alayya meni ustimda eng siz qo'rqadigan narsaning qo'rqinchlirog'i nima deb so'radi meni qaysi amalimdan qo'rqasiz deganlarida rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlarining tillarini ishlab aytgan ekanlarki haza mana bu narsa sizni seni ustingda qo'rqadigan narsalarning eng qo'rqinchlisi shu degan ekanlar imom termiziy rivoyat qilganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam gapning ko'pini ollohni zikriga taalluqli bo'lmagan ko'p gaplarni qalbning qorayishligiga qattiqlashishligiga sabab qilib va ollohdan eng uzoq bo'lishlikka sabab deb bayon qildilar لا تكثر الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي إمام الترمذي رواية لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه رواية qilganlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam ollohni dan boshqa so'zlarni ko'paytirmanglar dedilar chunki ollohni zikrisiz bo'lgan gapning ko'pi qalbning qorayib qattiqlashligiga sabab bo'ladi dedilar odamlarning ollohdan eng uzoqrog'i qalbi qoraygan va qattiqlashgan odam dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam najotning yo'lini uchta ko'rsatib shundan bittasi tilni saqlashlik dedilar uqbat ibn amir roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis sharif mana bunga dalolat qiladi men aytdimki deydilar kultu ya rasululloh man najatu najot qayerda dedim najot nima deganlarda shu uchta so'zni aytdilar hammamiz ham shunga eshitib amal qilmoqligimiz kerak najot nima deganlarida uchta so'z aytdilar tilingni mahkam ushla dedilar til birodarlar juda mahkam joyga o'rnagan tilni birinchi yanida eng qattiq agar orasiga kirib qolsa uzib tashlaydigan mustahkam tish bilan himoya qildirib qo'yilgan undan keyin lab bilan bekitilingan til nihoyat darajada harakati tez bo'lishligiga qaramasdan nihoyatda alloh subhanahu va taolo insonga shunday nutq berganki shunday alloh subhanahu va taolo imkoniyat berganki agar bu tishning orasiga qattiq bir tosh harakatlanib turgan vaqtda kirib qolsa ham mayda qilib tashlaydigan toshni mayda qilib tashlaydigan kishni oldida nihoyat darajada tez harakatlanib turadi alloh subhana va taolo mana bu qattiq bir to'siq bilan to'sib qo'ygan va undan keyin lab bilan to'silgan agar inson o'zini labini yumib olsa har qanday kuchli odam ham uning labini ichidagi narsani olishlikka imkoniyat topolmaydi shunday hujjatni barpo qildi abu bakr roziyallohu anhu og'izlariga tosh solib yurar ekanlar bir gap kelib qolsa oldin fikrlar ekanlarda shu gap agar alloh rasulini rozi qiladigan so'z bo'lsa ya'ni darajotlarni ko'taradigan so'z bo'lsa shu toshni olib gapirar ekanlar va goho tillarini tillarini chaynab chaynab tishlab qo'yar ekanlar deb qo'yar ekanlar bu narsa meni ko'p yomon o'rinlarga olib keldi bo'lsin deb qo'yar ekanlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yo'llanmalarini ular hayotga tadbiq qilishganlar amsik alayka lisanak dedilar birinchi tilingizni tiying dedilar ikkinchi uying seni sig'dirsin dedilar bu ham bir najotning haqiqiy bo'lib ham hozirgi vaqt birodarlar bizga mana bu uying seni sig'dirsin degan so'z najotning asosiy yo'llaridan bo'lib qoldi hozirgi vaqtda ko'chaga chiqishligingiz bilan fisqi pujurga ro'baro bo'lasiz ko'p kishilarni uyi o'zini sig'dirmay qo'ygan chunki uyda rohat yo'q farzandlar tutatib turadi yoinki dovdirab keladi uyda rohat yo'q ota onani hurmat qilmaydi shuning uchun u uy unga tanglashib qolgan uyiga dunyoning hamma tovuqni katagiga sig'adiyu uyga sig'maydi chunki uy jahannamning bir bo'lagiga aylanib qolgan olloh rasulini zikri yo'q olloh rasulini buyrug'i bo'lmaydi u yerda fisq hujur shariat rioya qilinmagan uylar odamlarning qarigan vaqtida sig'dirmay qo'yapti. Uying seni sig'dirsin deganda nima uchun uy odamni sig'diradi? Estaizu billah والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ey Rabbimiz bizlarga ayollarimizdan juftlarimizdan ayollar o'zlarining juftlari er kishilarning o'zlarini juftlari va farzandlarimizdan ko'zlarimiz quvonadiganini bergin ya'ni mo'min odamning ko'zi nima bilan quvonadi o'zining oilasini shariatga muvofiq yurishligini ko'rishlik bilan quvonadi ayol kishi o'zining turmush o'rtog'ini qanday bo'lishligi bilan quvonadi shariatning buyrug'ini rioya qilib yurganligi turmush o'rtog'ini ko'rib quvonadi farzandlari o'g'il qizlarining hammasini shariatga muvofiq yurishligini ko'rib quvonadi va uyda ko'zining quvonchi bo'lganligi uchun uy uni sig'diradi uying seni sig'dirsin degan so'z hozir ko'p kishilarning uyi sig'dirmay qo'ygan ular chunki ba'zi bir kishilar borki faqat ular uyda shariatga muvofiq bo'lgan hayotdan quvonmasdan ular yoziladigan odamlar bari shariatga zid bo'lgan odamlar bilan yoziladi shuning uchun uying seni sig'dirsin degan so'z nihoyatda bir chuqur so'zdir birodarlar uy sig'dirgan vaqtda odamlar bunaqa istirohatlanadigan ko'p maydonlarga hojat tushmaydi hozirgi vaqtlarda ham istirohat qiladigan deb majol bilan aytsa to'g'riroq bo'ladi odam istirohat qilmaydi u yerda lekin istirohat qiladigan deb atalgan nomi yozib qo'yilgan joylarda hammasida mo'min odam yozilolmaydi birodarlar chunki ollohga osiy bo'layotgan hayotni ko'rganda u hech qachon quvnamaydi xursand bo'lmaydi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning agar shu hadislaridagi shu so'z hayotda tadbiq bo'lganda odamlar uydan ko'ra istirohatlanadigan maydonni topisholmay qolgan bo'ladi o'tgan xatolaringga yig'la dedilar najot shu dedilar uchta narsa o'tgan xatolarga yig'lashlik nihoyatda bir muhimdir birodarlar alloh subhana va taolo mag'firat qildimikin degan tashvishda bo'lmoqligi kerak bu xatolar bilan bu tog' tog' xatolar bilan ollohni huzuriga borib qolinsa bu nihoyatda bir achinarli holat bo'ladi xatoga yig'lagan ko'z yoshi oqqan ko'zni o't tegmaydi birodarlar ikkita ko'z ollohni o'ti unga tegmaydi bittasi aynun harosat fi sabilillah va aynun bakat min birinchi ollohni yo'lida qo'riqchilik qilib bedor bo'lgan ko'z va Allohning azobidan qo'rqib, rahmatini umid qilib turib yig'lagan ko'zga o't tegmaydi. Demak, xatosiga yig'lagan odamning gunohi kechirilgan bo'ladi. Xatoga yig'lashlikni xoli soatda yig'lashlikni mana bu hadis sharifda najot deb atayaptilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Hajjatul Vadoda, Minoda, Yawmun Nahrda eng ulug' soatda insonga muyassar bo'lgan soatning eng ulug'ida shu so'zni aytib nasihat qildilar inna dimaakum va va haramun alaykum ka hurmati fi shahrikum fi baladikum ala hal sizlarni qoninglar molinglar obro'yinglar mo'min odamni qoni moli va hamda obro'sini barobar qo'ydilar birovni qonini to'kishlik qancha gunoh bo'lsa uning molini talon taroj qilishlik ham shunchalik gunohdir birodarlar va shu obro'sini to'kishlik ham shunchalik qattiq gunohdir bularni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qonini to'kishlikni molini talon taroj qilishlikni obro'siga putur yetkazib to'kishlikni harom dedilar va ogohlantirdilarki xuddi shu shahrul haromda va baladul haromda shu ishlarni qilishlik ehromda turganda harom edi xuddi shunga o'xshagan harom dedilar va yetkazdimmi ollohni hukmini deb qo'ydilar bu so'z nihoyatda muhimligidan shu hukmni yetkazdimmi dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan oysha roziyallohu anhu onamiz rivoyat qiladilarki nabiy sallallohu alayhi vasallamga hasbuka min safiyata kaza va kaza qala ba'du ruwati ta'ni qasiratan sofiya binti huyay roziyallohu anhoni bo'yi pastayliginiga ishora qilib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga oysha onamiz aytdilar shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki bir so'z aytdingizki dedilar agar bu so'zni dengizni suvga aralashtirib yuborgan aralashtirilganda aralashishlikka yetadigan so'z aytdingiz dedilar ya'ni bu so'zning badbo'yligi shu darajada bo'ldiki shu so'zni agar dengizga tashlansa badbo'ylik shu dengizni hammasini tutardi dedilar g'iybatga o'zi mana shu so'z yetadi birodarlar agar shu so'z bilan biz ta'sirlanmas ekanmiz boshqa biz so'z bilan ta'sirlanmaymiz demak bo'yining pastayligi bor sifatida bo'yi pastayligi bor edi shuni nihoyat darajada qattiq bir haqorat qilib ham aytganlari yo'q bo'yini pastqayligi o'zi ko'nglingizni sovushligiga shu yetadi degan so'zni aytuvdilar xolos mana shu so'zni aytdilarki badbo'yligi shunchalik badbo'y so'zki dengizga aralashtirsa yetadi dedilar anas roziyallohu anhudan mana rivoyat qilingan hadis sharif borki tushlarini bayon qilinganda ba'zi rivoyatlarda meroj o'nglarda bo'lgan meni merosga olib chiqilganda bir toifa odamlarning oldidan o'tdim dedilar lahum min nuhasin wujuhahum sudurahum ularning misdan tirnoqlari bor edi yuzlari va ko'ksilarini tatalardi jibril ey jibril bular kimlar dedim shunda aytdilarki bular odamlarning go'shtini yeb obro'larini putur yetkazib obro'larini to'kayotgan to'kadigan kishilar hayotda shu ishlarni qilishganlar dedi dedilar jibril alayhissalom demak g'iybat qilgan kishilar mo'min kishilarning obro'larini to'kkan kishilar agar tavba qilib qolmasa shu gunoh bilan oxiratga borib qolsa tirnoqlari misdan bo'ladida ular yuzlari va ko'kslarini tirnagan holatda azoblan o'zlariga o'zi azob berib yashaydi shu yerda bir savol tug'iladiki g'iybatning mumkin bo'lgan ruxsatlari ham bormi degan savol tug'iladi g'iybat ba'zi o'rinlarda mumkin bo'ladigan o'rinlarni ulamolar hujjat bilan keltirishib quyidagilarni aytishganlar birinchi bir odam zulmlangan bo'lsa, shu zulmini olishlik uchun mazlum bo'lsa, ya'ni zulm qilgan odamdan zulmini olishlik uchun quvvati bor bo'lgan kishiga borib, menga mana shu odam shu ishlarni qildi deb aytib, shu qilgan ishi to'g'risida unga ma'lumot berib, qisosini olsa ruxsat bo'ladi. Chunki zolimdan haqqini olishlikka yordam talab qilishlik uchun qilgan zulmlarini aytishlik uchun albatta uni haqidagi qilgan ishlarini aytishga majbur bo'ladi u so'raydi falonchi mana shu mana shu ishlar bilan menga zulm qildi deydi ikkinchi munkar narsani o'zgartirishlikka yordam talab qilishlik maqsadida mumkin bo'ladi osiy bo'lgan odamni to'g'ri yo'lga qaytarishlik masalan biror odam munkar ishni qilgan bo'lsa shariatga zid ishni qilgan bo'lsayu o'zini kuchi yetmasa shuni qaytarishlikka kuchi yetadigan odamni oldiga borib mana shu odam shu munkar ishni qilyapti deb aytsa bo'ladi bu narsa shuni tiyib qo'ying shu narsadan deb bo'lsa maqsadi shu munkarni yo'qotishlik bo'lsa agar munkarni yo'qotishlik maqsadi bo'lmasa u ham durust emas degan ekanlar fatvo so'rashlik maqsadida uchinchi masalan bir fatvo beruvchi kishiga falonchi menga zulm qildi yo dadam zulm qildi yoinki aka ukam zulm qildi yoinki oilam zulm qildi yo ayol kishi turmush o'rtog'im zulm qildi mana shu ishlarni qildi shu haqda men nima bilan qutulaman deb fatvo so'rashlik maqsadida shuni g'iybat ga taalluqli bo'lgan so'zlarni aytsa ruxsat deyishgan ekanlar to'rtinchi musulmon kishilarni yomonligidan ogohlantirib qo'yishlik maqsadida bir odam masalan yomon odam shariatga zid ishlari bor shuning uchun mana shu odamdan ehtiyot bo'lasiz deb shuni ogohlantirib musulmonlarni shuni zararidan himoya qilishlik maqsadida uni kamsitadigan so'zlarni bor so'zlarini aytsa ruxsatdir undan tashqari mana roviylar bor hadis ilmini bilgan kishilar bor hadis ilmida zehni past bo'lgan yo yolg'on gapirgan so'z agar bironta hayotida yolg'on gapirib qo'ygan bo'lsa shu bilan ularning hadislarini muhaddis ulamolar qabul qilishmaydida u palonchi shu bitta yolg'oni bilan kazzob deb qo'yaveradi mana bu so'zlarga o'xshagan chunki bu shariatni himoya qilishlik uchun bu so'zlarni aytishlik zarurdir masalan bir odam quda bo'lmoqchi bo'lsa yoki biror bir tijorat ishida sharik bo'lmoqchi bo'lsa yo unga bir omonat qo'ymoqchi bo'lsa yo u bilan biror oddiy ishlarda muomala qilmoqchi bo'lsa shunda maslahat so'rasa bir kishidan al mustasharu mu'tamanah deganlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam maslahat so'ralgan odam omonatli deb to'g'ri maslahat berish kerak bo'ladi shuning uchun shu maslahat so'ralganda quda bo'lish bu jiddiy narsa bo'lganligi uchun shu maslahatni shunday to'g'risini aytib uni aybi bo'lsa aytib qo'yilgan ma'qul bo'ladi mana rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldilariga fotima bint qays roziyallohu anhu bir ayol kishi keldilarda aytadilarki ataytu nabiy sollallohu alayhi vasallam faqultu inna abul jahmi va muaviyata xotabani abul jahm degan kishi bilan muaviya ikkovlari menga sovchi jo'natibdi yo rasululloh dedilar ayol kishi so'rab shu qaysinisi ikkovini haqida menga ma'lumot bersangiz dedilar shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki لا مال له وأما أبو الجهل فلا يضع العصا على عن عاتقه muoviya dedilar hech qanday qo'lida moli yo'q kambag'al dedilar omonat aytib qo'ydilar abul jahm bo'lsa uni yelkasidan kaltaytishmaydi dedilar ya'ni ayollarni ko'p uradigan dedilar yo bo'lmasam yelkasidan aso tushmaydi degani hech safardan bo'shamaydi deganlar ya'ni yelkasida aso bilan doim bir narsasini ilib yuraveradi deganlar bu ayol kishi o'ziga sovchi jo'natgan odam haqidagi ma'lumotni aytib berdilar mana bu narsani hujjat qilishadilar shu to'rtinchi sabablardan ba'zisi mana aytib o'tdik hozirgi vaqtda birov bilan sharik bo'lishlik haqida yoki bir omonat qo'yishlik haqida hozir nihoyatda bir zarur bo'lib qolgan ko'p kishiga biror bir odamga omonat qo'ysam bo'ladimi desa e u falonchi va pistonchi va hokazo shularga xiyonat qilgan xoindir deb aytib qo'yishlik kerak bo'ladi yoyinki biror bir tijoriy ishda men sharik bo'lsam bo'ladimi desa albatta uni hech qachon bo'lmaydi yo bo'ladi deb aytishlik albatta bo'ladini aytishlikda hech qanday ixtilof yo'q lekin uning aybini so'raydi nima sababdan bo'lmaydi nima hujjatingiz bor degan vaqtda hujjatni aytishlikka albatta uning kamsitadigan so'z bilan bayon qiladi mana bu so'zlarda ruxsat berishgan ekanlar chunki bu mo'min odamni haqida bir la zarari va la zirar mo'min odamga zarar bo'lishligini mo'min odam ravo ko'rmasligi kerak beshinchisi fisqi bilan oshkor bo'lgan odam yo bidati bilan oshkor oshkor bid'atlarni qilib yurgan odam va fisq hujur bilan oshkor masalan aytaylik mast qiluvchi ichimlikni ichib yurishligi bilan buni aytib ogohlantirib qo'yishlik yoyinki bid'at ishlarni qiladi mana shunday bid'atlarni qilib yuruvchi odam bu bilan ko'p yaqin bo'lmagin deydi oltinchisi tanitish masalan bir kishi biror bir laqab bilan mashhur bo'lgan bo'lsa shu laqabni aytmaguncha uni tanimaydi hech kim shunaqa soatda tanitish maqsadida shu laqabini aytsa ruxsat berishganlar lekin bu ham kamsitish maqsadida bo'lmasligi kerak u o'zi bilan ollohning o'rtasida sir bo'lib qoladi kamsitish uchun aytdimi yo boshqa maqsaddami masalan shunga o'xshagan holatlarni ham dalil keltiriladiki masalan biror aybini zararini shundan saqlanishlik uchun gapirilgan misollarga oilaviy holatlarda bo'lishligi mumkin oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadiki bu kishi aytadilarki qolat hindun imroatu abi sufyan nabiy sollallohu alayhi vasallam إن أبا سفيان رجل صحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف حديث متفق عليه hind ya'ni abu sufyonning ayoli hind rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldilariga kelib abu sufyon ya'ni turmush o'rtog'im juda bir baxil odam menga masalan o'zimgayu farzandimga kifoya qiladigan narsani doim berib turmaydi magar bilmagan holatda olsam ine keyin beradi shu shu berishligini ma'nosi shu yani olsam bo'ladi boshqa iloji yo'q deganlarda o'zingga va farzandingga ma'rufan o'rtacha yetadigan narsani olaver dedilar ruxsat berdilar shunda abu sufyonni kamsitib qo'ydi hind shu so'zlarni ruxsat deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam eshitib turdilarmi shuni demak bu narsani ruxsatligiga dalil bo'ladi deyishdilar tildan biz bu g'iybatdan ham yomoni chaqimchilik bu haqda hammamiz ham mashhur hadisni bilamiz bu hadis muttafaqun alayhi hadisi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan abdulloh ibn abbos roziyallohu anhu rivoyat qiladilar marra biqobrayni ikkita qabrni oldidan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'tdilar innahuma yu'azzabani ikkovi azoblanyapti shu qabrdeylar dedilar gunohi kabira sababli azoblanayotgani yo'q dedilar bala innahu kabir dedilar birdan vahiy keldida mana hadisni sharhlarda shunday deyiladi gunohi kabira emas deb o'ylagan ekanlar Э, chaqimchilikni va hamda bu bavildan ehtiyot bo'lmaslikni yo'q gunohi kabira sababli azoblayapti dedilar keyin ahaduhuma ikkovining bittasi bin chaqimchilik bilan yurardi odamlarni o'rtasida dedilar va ammal la min bavlihi ikkinchisi o'zining bavlidan ehtiyot bo'lmasdi dedilar ya'ni hozirgi ajnabiy millatlarga o'xshagan o'zini bavlidan ehtiyot bo'lmasdi dedilar ya'ni liboslarga sachrashligi va hokazo badaniga sachrashligidan ehtiyot bo'lmasdi dedilar bu hadis sharif bizga juda bir chuqur ma'noni eslatadi hozirgi vaqtda johil tabiblar paydo bo'lganligi xabari bizga masala so'ralyapti o'zining bavlidan tabobatga foydalansa bo'ladimi degan savol berilyapti birodarlar shunday ya'ni yahud tabiat bo'lgan shunday musulmonlarning zarariga haris bo'lgan mana bunday johilgina emas bu bu sirf harom bo'lgan narsani iste'mol qilishlik darajasigacha behayollikka yetib borishlikni hech kim kutmasdi inson chaqimchilikni yomonligini ham bilamiz ya'ni og'izni chaqimchilikdan ehtiyot qilmaslik inson o'zining bavlidan ehtiyot bo'lmaganga o'xshagandir deyapti ajabmaski chaqimchilikni odat qilib yurgan odam bavlidan ham ehtiyot qilmasdan iste'mol qilish darajasiga chiqib ketsa biz mana bu narsani tushunmoqligimiz kerak birodarlar va chaqimchilik bilan bavldan ehtiyot bo'lmaslik azobi qabrning boshlanishligidir birodarlar va bu hadis sharif bir tarafdan shunga dalolat qilsa ikkinchi tarafdan bu hadis muttafaqun alay hadisdir bu birodarlar azobi qabr haqida ba'zi bir noto'g'ri fikrda yurgan odamlarga ham bu zarbadir birodarlar azobi qabrni hatto inkor qilishlik darajasiga chiqib qolgan toifalarga ham bu raddiyadir birodarlar bu hadis muttafaqun alaydir bu va yana biz o'zimizga xulosa chiqarib olishimiz kerakki bu hadis sharifdan inson chaqimchilik bilan birinchi hali qiyomatga bormasdan turib qabrda uning azobi boshlanadi bavlidan ehtiyot bo'lmagan odamlar istitor satr ya'ni bu hali bu sochi chachrashligi ham emas birodarlar yoki mingbavlihiyni shunga bog'lasak chachrashi ma'nosini olsak bo'laveradi ya'ni bavlidan o'zini bekitmasdi mana bu odam azobi qabrga boshlanishi birinchi shu amali azobi qabrga sabab bo'ladi shuning uchun biz mana bu hadis sharifdan biz bir taraflama bavldan ehtiyot bo'lishligimiz qanchalik zarur bo'lsa chaqimchilikdan ham og'zimizni ehtiyot qilishligimiz shunday bo'lmoqligi kerak alloh subhana va taolo darsimizni mana bu qabul qilsin bu yerda men ba'zi bir savollarga qiyomatning alomatlaridan bittasi ilm ko'tarilishligidir birodarlar hozirgi vaqtda ilmga harakat qilmay qolishlik bu juda bir qiyomatni alomatlaridandir va zuhurul jahl jaholatning fosh bo'lishligi rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki alloh taolo ilmni bandalarni qalbidan shunday sug'urib olib qo'ymaydi ya'ni olimlar ertaman tursa ilmsiz bo'lib qolib ilm qalbidan chiqib ketib shunday bo'lib ilmni bu suratda olmaydi ولكن يقبض العلم بقبض العلماء ilmni ulamolarni vafot toptirishlik bilan oladi hatto yubqi aliman bironta olimni alloh subhana va taolo qo'ymagandan keyin odamlar o'zlariga johillarni peshvo qilib oladi bu hadis sharif johillarni o'zlariga peshvo qilib oladi deyilyapti demak odamlar bir tarafdan aybdorki o'ziga johil odamni peshvo qilib olishligi hozir unda uni aksi ham bo'lyapti birodarlar odamlar johillarni peshvo qilishlikdan ilgari johillar o'zi peshvo bo'lyapti ba'zi mahallalarda mana tekshirib ko'rsangiz birodarlar hayotida men o'tgan davrini aytmoqchi emasman o'tgan davrini men kapsitib gapirmoqchi emasman Lekin islomni bilmagan o'tgan davrida hech narsani bilmagan, yoshi ulg'ayib qolib, biror bir xalqni o'rtasida bir gapi o'tibroq, gapi yurib turgan odam bo'lsa, mahalladagi butun namozga o'tishlikni ham shunday johil odamni bo'lib qolishligi bu musibat birodarlar. U odam aytishligi kerakki, birodarlar, men namozga o'tishligim mumkin emas, mening bir qiroatlarim sahih emas mening shariat ilmlarini bilmayman bironta bir biladigan mana bu ukalarimiz yo bir boshqa bir kishini tanlaylik deb aytmoqligi kerak birodarlar ular so'raladi masala ulardan so'ralsa ilmsizlik bilan fatvo beraveradi beraveradi bilmaydigan narsasi bo'lmaydi uni va o'zlari ham adashib boshqalarni ham adashtiradi Shuning uchun mana bu qiyomatning alomatlaridan dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Yana bir kishi Ramazon sharifdagi bir masalan etikof vaqti kelganligi uchun etikof haqida tushuntirib bering dedilar. Etikof deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana bu sunnatlari alloh taolo qur'oni karimda sura baqarada etikof haqida nisha oyat bor shu etikof faqat masjidda bo'ladi namoz jamoati tark qilinmagan bo'lishligi shart va masjidda ramazon sharifning oxirgi 10 kunida bo'ladi. Kim e'tikof o'tirmoqchi bo'lsa, oxirgi 10 kunda e'tikof o'tiradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam har yili Ramazon sharifda e'tikof o'tirganlar oxirgi 10 kunda, umrlarining oxirida 20 kun e'tikof o'tirganlar. E'tikof degani shuki, shu masjidga keladi, o'zi masjidga kelib, tahoratlarga chiqaveradi va odatda moloyani bunaqa gaplarni gapirishlikdan o'zini tiyadi jamoat bilan namoz o'qiydi va tilovat bilan mashg'ul bo'ladi ma'sur duolar bilan zikrlar bilan mashg'ul bo'ladi va o'zini ramazoni sharifda bo'ladi e'tiqod shuni bilib olishlik kerak shabon oyining uchida ba'zi odamlar shunaqa tunab shunaqa qilishlariga asos yo'q birodarlar shabon oyi haqida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shabon oyining ko'p kunlarida ro'za tutadilar xolos shuni Nega aytayaptilarki, bir kishi ro'za oshqozonim og'riydi ro'za tutaymi yo'qmi deydi shuni aytadiki ochlik zarar qiladigan kasalga ro'za tutishlik farz emas birodarlar albatta u keyinga tutishlikka harakat qiladi sog'lom bo'lishlik muddatiga qaraydi lekin ba'zi odamlar ro'za tutsam ochlikda og'riganda ro'za tutsa og'riydimi og'rimaydimi bir tutib ham ko'rishligi kerak shunda aniq bo'ladi birodarlar ko'p kasallar mana ro'za tutishlik bilan yaxshi bo'lib ketgan kishi er kishiga iqtido qilganda mahramlar jamoat bilan namoz o'qiganda ayol kishilar orqada turadi yonida turmaydi yakka bo'lsa ham shunda oshig'ida pastga tushishlikdan juda qattiq tashvishda bo'lgan odam xat yozibdi yaxshi tashvishiga rahmat mana libosni deyapti ustidan masni kiyyapti shu masni ichida libosimiz oshiqdan pastga tushib qolsa zarari yo'qmi deb so'rabdi ya'ni bu oshiqni pastiga tushishligi ko'rinib turgan vaqtda desa bo'ladi birodar masjidni ichida oshiqni bekitib tursa ham bo'laveradi bir kishi so'rayaptilar mayli bugun vaqt bo'lgani uchun namozdan keyin oyatali kursini o'qishganimizda bismillahni o'rniga azu billahni o'qishlikka sunnati muvofiq aytib bersangiz debdilar suralarni avvalda auzu bilan bismillahni o'qigan afzal bo'ladi o'rtadagi oyatlardan o'qilsa auzuni o'zini o'qib o'qilishlik maqulroq bo'ladi birodarlar bugun allohni irodasi bilan mana dars bo'ldi lekin men avvalgi kunda e'lon qilgan edim bu kelasi dushanba kunida dars bo'lmaydi deb e'lon qilgan edim shu endi kelmagan odamlardan uzr so'raymiz xolos ular nimaga bo'lmaydi deb dars bo'ldi deb bizga janjal qilib yurishmasin mabodo janjal qilishmoqchi bo'lsa mana shu kelganlar bilan janjal qilaveradi bugun darsni shunday degdiki darsimiz endi buguncha to'xtatib turamiz birodarlar yanagi dushanbaga darsimiz bo'lmaydi va ro'zagacha ham darsimiz bo'lmaydi boshqa dushanbagacha ham ramazoni sharifda endi hammamiz taroveh bilan ovora olamiz inshaalloh tarovehni o'rtasida o'zi darsga o'xshagan ba'zi bir suhbatlar bo'lib turadi hammamiz mana iftor bilan alloh taolo nasib qilsa ramazon sharifda ro'za tutishlik bo'lsa ro'zadan keyin dars boshlanadi takror aytib qo'y agar dushanba kuni ayit kuniga to'g'ri kelib qolsa ramazon tugagandan keyingi kunga to'g'ri kelib qolsa shu dushanba kuni dars qilmay turamiz uzoqdan kelavdik deb qolinmasin chunki ayit kuni endi hammalari ko'p sili rahm boshqa narsalar bilan ovora bo'lishadilar shundan keyin agar ikkinchi kun bo'lsa dars qilaveramiz inshaalloh alloh taolo nasib qilsa shuning uchun yanagi dushanbaga inshaalloh darsimizni to'xtatib turamiz hamma ramazon sharifga bir tayyorgarlik ko'rib shunday bo'ladi bugungi kunda ham shunday deb aytgan edik lekin olloh iroda qilgan bo'lsa shu dars bo'lar ekan shuning uchun ko'pchilik kelganligini hurmatiga shu darsni nomiga bo'lsa ham yengilroq dars qildik endi ba'zi birodarlar kelmagan bo'lsa yana takror aytamiz dars bo'libdiyu degan bo'lsa shuni bilinglarki biz o'zimizni ixtiyorimizdan tashqari dars qildik uni alloh subhana va taolo hammamizni ham ramazoni sharifga nasib qilsin ramazoni sharifni sunnatga muvofiq o'tkazishlikka alloh subhanahu va taolo tavfiq bersin birodarlar hozirgi darsimiz ham til to'g'risida dars bo'ldi ko'proq maqsadimiz shuki ramazonda o'zimiz nihoyat darajada behayosizlardan, dini dunyoga keraksiz bo'lgan so'zlardan o'zimizni tiyib ramazonda ko'p shu darsidan foydalanishlikka alloh taolo hammamizga tavfiq bersin shu maqsadda shu darsni shunday qildik birodarlar alloh subhanahu va taolo hammamizni ham farzandlarimizni ham haq yo'lga hidoyat qilsin alloh subhanahu va taolo o'tgan ajdodlarimizga alloh rahmat qilsin gunohlarni mag'firat qilsin qabrlarini jannat bog'chalaridan bir bog'chaga aylantirsin alloh subhanahu va taolo hammamizni ham mana hozirgi hadis sharifda aytgandek tilimizni noto'g'ri narsalardan tiyishlikka alloh tavfiq bersin uyimiz hammamizni sig'dirsin va xatolarimizga yig'laydigan kishilardan bo'laylik sallallohu taala ala